GG. Eita, de novo, né? É, GG é agora do, do, acordeão lá. Como é que é o nome daquele bagulho? É. GG é dos teclados. <laughs> ah, vai estar tá na rocha agora, né, DJ? Então solta o. o solta a batida aí, ó, GG Portugal. <laughs> Tá novinho. Kika que Rebolando a raba dando bum bum dada Senta novinha que camovada Bum bum bum bum bum dada ah, Vai, ah, vai, ah, vai ah. Novinha tarada tá muito abusada Sentando, descendo no chão ela vai Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai É o WMJK no aquecimento do brega, que que rebola, vai na dança, bala, balança, busanfa, que que rebola, vai na dança, bala, balança, busanfa. Joga potranque, não se acanhe, pina potranque, toma, toma, toma, pina potranque, toma, toma, toma, pina potranque, toma, toma, toma, toma. na dança, bala, balança, buzafa. Que rebola, vai na dança, bala, balança, busanfa. Tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola menina. Entrando no clima, perdendo uma linha com as amiguinhas, pagando maquinha. Assim fica bom, assim tá demais. Joga a bundinha pra frente e pra trás. Novinha tarada, tá muito abusada, sentando, descendo no chão, ela vai. Vai jogando pra cima, rebola no clima, empina a menina, despenca e. Vai, LWMJ, cana, aquecimento. malvada, Rebola na raba dando bum bum dada Senta novinha e malvada, Bum bum bum bum bum dada ah, Vai, vai, ah, vai, ah, vai ah. Novinha tarada tá muito abusada Sentando, descendo na chão ela vai Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai Cai é o WMJK na aquecimento traga tá Que que rebola, vai na dança Bala, bala, sabuzafa Que que rebola, vai na dança Bala, bala, sabuzafa Joga potranque, não se acanhe. Pina potranque, toma, toma, toma. Empina potranque, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma. Empina potranque, toma, toma, toma, toma, toma. Que que rebola, é vai na dança, bala, bala, sabusanfa. Que que é dança, bala, balança, busanfa. Tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola menina. Entrando no clima, perdendo uma linha com as amiguinhas, pagando maquinha. Assim fica bom, assim tá demais. Joga a bundinha pra frente e pra trás. Novinha tarada, tá muito abusada, sentando, descendo no chão, ela vai. Vai jogando pra cima, rebola no clima, empina a menina, despenca e. Vai, LWMJK na aquecimento, tranca.